Sufletul meu e însetat de Tine, Doamne Dumnezeul meu. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caudis de dimineață. Sufletul meu e însetat de Tine, pe Tine te dorește trupul meu ca un pământ uscat și fără apă.